بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه وحامي حمى الملة الحنفية من أعجب من أعجب العجائب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون ثم بعد ذلك غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل بسم الله الرحمن الرحيم چنانچه رسول الله صلی الله علیه و سلم نامهاش رو شروع با بسم الله الرحمن الرحیم اینجا این کتاب را معلف شروع بعد از حمد ستایش و سپاس خداوند یکتا رو به جا میاره و صلوات و درود بر رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرسته دیگه عجیب از چیزهای عجیبی که انسان میبینه از قدرت الهی شش تا اصول هست اصولی که واضح آشکار در شرم واضح آشکاره ولی که ببینیم عقلا اندیشمندان دانشمندان در اشتباه میفتن در انحراف میفتن اشتباه میکنن اصولی که خیلی واضحه اون اصول رو نقض میکنن اشتباه میکنن درش اصل اول میگه الاصل الاول اخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له وبيان ضده الذي هو الشرك بالله وكون اکثر القرآن في بيان هذا الاصل من وجوه شتى بكلام يفهم أبلد العامه. ثم لما صار على اكثر الامه ما صار اظهر لهم الشيطان الاخلاص في سورة تنفس الصالحين والتقصير في حقوقهم وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم اصل أبال اینجا در این مقدمه در این کتاب شش تا اصل میخواد بیان بکنه اصل اول میخواد اخلاص بگه بحث قبول عمل اینجا نیست یعنی يعني بخواد مثلا بگه شروط عمل قبول عمل رو بگه مثلا تو شروط عمل قبول عمل سه اینکه انسان مؤمن باشه چنانچه خداوند میگه و من یعمل من الصالحات من ذکر و انثى و هو مؤمن کسی که عمل صالح انجام بده و مؤمن باشه به شرطه چون اگر ایمان نداشته باشه اعمالش چنانچه قرآن میگه اعمالش هبا منثورا هست اعمالش اصلا حساب نمیشه در روز قیامت باید مؤمن باشه باید اخلاص داشته باشه و شرط سوم اینکه متابعت داشته باشه و ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا هر چیزی که رسول الله صلی الله علیه و بهتون گفته بگیرید هر چیزی که نهی کرده نگیرید انجامش ندید ما أتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا ما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار اگر خداوند و رسولش اگر شکری بکنن دیگه مؤمن دیگه حق انتخابی اختیاری دیگه نداره یعنی باید پیروی بکنه از خداوند و رسولش و آیات زیاده و من یشاقق رسول من بعد ما تبین و دیگر آیاتی که دلالت بر این مسئله داره اینا مسائلی هست که به جای خودش ان بحثش خواهد خصوصا در قواعد اربعه ولی بحث اخلاص که اینجا اشاره بهش میکنه که که خیلی ها در اشتباه و در گمراهی درش افتادن افتادن و سبب شده که در عباداتشون دچار شرک بشن خصوصا از اندیشمندان و دانشمندان که سبب شده رو بیارم به شرک به مرد پرستی به رو بیارن به اولیا به قول خودشون بیان بین خودشون و خدا واسطه قرار بدن و دیگر مسائل دیگری که رخ داده در صورتی که خداوند در قرآن به طور سریعش میگه الا لله دین خالص دین خالص مال خداونده خدا فقط دین خالص رو میپذیره و ما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین ليعبدوا الله مخلصین له الدين و خب عبادت خدا را بکنم مخلصانه خالصانه مخلصه خالص پاکه خاص خداست شرکی و شریکی در اون عبادت برای خدا قائل نیست خب رسول الله صلی الله علیه و آله بیان واضحی آشکاری واضحی میگه الدعاء هو العباده دعا عبادته دعا یا دعای مسئله یا دعای عبادت مثل نماز روزه دعای عبادته دعای داریم دعای مسئله دعا کردن عبادته اللهم هدینی فی من هدیت دعای عبادته عبادتی را من بیام توش غلغش بیارم بیام ناخالصی بیارم توش ناخالصی چیه؟ به جایی که بیام مستقیما بگم یا الله بگم یا علی به جایی که مستقیما بگم یا الله بگم یا فلانی متوسل بشم به اون مرده برم پای قبر فلانی زب بکنم نظر بکنم کجاست اخلاص این عملت خالص مال خدا بود دعات خالص مال خدا بود یا یه کسی دیگه هم وسطش اومد یک کسی دیگه وسطش اومد بخاطر همین مشرکی چی میگفتن قبول داشتن خدا را خدا را به عنوان معبود به عنوان خالق رازق قبول داشتن قل من ما فی السماوات والارض یقولون نما قبول داشتن که اون وسطای خودشون اون ناخالصی خودشون اونو اسمشو گذاشتن تقرب و ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا يقربونا به خدا نزدیک بودن اون مرده ها واسطه هایی که گذاشته بودن برای اینکه به قول خودشون اونها را به خدا نزدیک بکنن اونها مخلص بودن نه غیر مخلص بودن ناخالصی داشتن در در عبادتش خب اینجا این چیزی که سبب میشه اینجا محمد الوهاب این مسئله رو یاد بکنه مسئله اینه که این بیان واضح خدا و ما امر الا ليعبد الله مخلصین از خدا خدا در عبادت من از ما اخلاص باشه اینقدر صریح واضح اخلاص عبادت فقط مال خدا باشه خالصانه برای خدا نظرت قربانی فصلی لربك وانحر نحرت قربانی فقط مال خداست نماز فقط مال خداست طاعتت عبادت خاصنت راز نیازت هر چی میخواد فرزند میخواد مشکل داری که حل بکنه خدا حل میکنه از اون کاری که بنده در دستش بر نمیاد فقط از خدا انسان میطلبه و خب چطور در این مسئله که اینطور واضحه و ما امر الا لیعبد الله مخلصین له الدین چطور این همه اشخاصی که اومدن بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم بعدن به انحراف کشنده شدن و رفتن قبه های بر سر قبر گذاشتن و دیوار کشیدن و نوشتن و قبور را تقدیس کردن میگه در صحیح مسلم ما اهل سنت میگه ما بحث خودمون داریم میکنیم ما اهل سنتیم ما کاری به غیر اهل سنت نداریم بحث ما سنی ها خودمونه مگر تو صحیح مسلم نداریم که رسول الله صلی الله علیه و نهى النبي صلی الله علیه و ان یبنى علی القبر مگر الناس صریح تر از این یبنى علی القبر وان یكتب عليه وان يقعد عليه وان يجسس القبر مگر نحی صریح نیست صحیح مسلم اتفاقا صحیحه دیوار نکشید گچکاری نکنید سیمانکاری نکنید ننویسید نشینید روش بریم به قبرستانی خودمون علی سنت نگاه بکنیم دیوار جاهای دیوار کشیدن جاهای پاشه سبز بستن جاهایی نمیدونم به اسم زیارت و به اسم اشخاصی هم میبینید امامه هم به سرشونه میرن پای اون قبر دستبوس اون مرده و ولی هم جای تعجبه محمد وهاب میگه جای تعجبه چرا توی عاقل توی اندیشمند توی مفکر توی دانا توی که کتابای فقه را میخونی چطور میری پای قبر مرده را صدا میزنی آلوسی حنفی از علمای احناف بغداد کتابی نوشت قاب و قیامت شد توی بغداد داد و بیداد راه انداختن علمای احناف عراق که مرتد این زندیقه ما بدونیم هر وصفی به ما میگن زندیق به ما میگن مرتد به ما میگن متشدد تندرو وهابی سلفی غیر هر وصفی از باب تحقیر بخوان به ما بگن ما یقال لك الا ما قد قیله للرسل من قبلك ان ربك لذو مغفره تا آخر ما يقال لك اون چیزی که میگن چیز جدیدی نیست همونطور با پیامبران پیشین ناراحت نباش تهمت بهت بزنم در چت بده هرچی میخوام بگم تو وظیفه خودت رو ادا کن تو باید بگی محمد ها حرفش این بود من از اخلاص این میفهمم ولی میگه های ما چیز دیگه مردم میگن میگه ها بعد میگن قرآن فقط بخون تبرک بهش بکن تلاوتش بکن شب بخون فلان بخون ولی فهم نه تو نمیتونی بفهمی هیچ کس نمیتونه بفهمه ولی فقط میفهمه اون نمیدونم صاحب طریقت فقط میفهمه فلانی نه قرآن منحصر به فرد مله نیست خطاب عمت البشره خطاب همه لیدبرو آیاته خداوند قرآن نازل کرده برای تدبر در آیاتش و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس لتبین للناس ما نزل الیهم ای پیامبر بر تو قرآن نازل کردی که برای مردم تبیین بکنی آشکار بکنی واضح بکنی قرآنی که تو فرستاده افلا یتدبرون القرآن على قلوب اخفالوا نمیتونن نمیخوان قرآن را بفهمن تدبر توش بکنن معانیشو بفهمن یا قلبشون پلم شده میخوان قلب مردم پلم بشه میگه جای تعجب ای اندیشمند ای دانا چرا قلب مردم بدبخت رو میخوای ببندی نمیخوای که اونا قرآن بفهمن به قرآن عمل بکنن چرا بدت میاد وقتی که ما اینی میگیم خداوند اخلاص اخلاص در عبادت در قرآن از ما خدا خودش میگه و ما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له چرا بدت میاد چرا ناراحت میشی امام حمد وهاب خودش در جاهای مختلفی از کتابهاش میگه میگه ما کسی را تفیر نمی کنیم به خاطر اینکه دستی به ذریش میکشه یا نمیدونم میره متوسل به قبر میشه خودش میگه به اون چیزی که در درور سنی یعنی او اما من الكذب والبهتان ان نكفر بالعموم ونوجب الهجره تا آخر میگه و اذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر عبد القادر والصنم الذي على قبر احمد البدوي وامثالهما لاجل جهلهم وعدم ينبههم این کسانی که میبینی میرن پای قبر بدوی میرن دست به ذریح میکشن دست به قبل میکشن متوسل به ذریع میشن تبرک میجوین میگه درسته که ما میگیم فعل کفره ولی اونها رو تکفیر نمیکنه لاجل جهلهم و قلتی او لاجل جهله و عدم من ينبههم اش کسی نیست که منها بگه جاهلا نمیدونن فكيف نكفر من لم يشرك بالله و چگونه حالا مشرک بدونیم کسانی که شرک به خدا نیوردن این حرفا سخنان در گفته ابن تیمیه هست نه کنید بحث دعوت و بحث یک فکر یک طرفه بحث فکر و گفتن یک فکر و اعتقاد یک طرف و بحث مبارزه و جنگ و نمیدونم جهاد و مسئله دیگه هست و بحث تکفیر یک مسئله دیگه هست ما وقتی که یک حکمی را بیان میکنیم کسی که تکفیر نمیکنیم حکم شرعی امام عبدالوهاب اینو میگه میگه ما اون عوامی که میرن پای قبل تکفیرشون که نمیکنیم ای مردم نترسید دروغ بهتون میگن که ما بهتون ما بهتون تکفیر میکنیم میگیم شما کافرید مشرکید این دروغه ما شما را تکفیر نمیکنیم چون این چینی توته هایی شد بر علی محمد هاب تهمت ها بهش زده شد و اشخاص بی فکری هم هستن نادانی هستن که میان همین کتاب های محمد هاب را میخونن بدون اینکه بفهمن بله محب بهاب رحمه الله گفته نواقض اسلام چند تاست ده تاست کسی که فلان بکنه فلان بکنه فلان بکنه پس در نتیجه چون فلان این کارو کرده مشرک نکنید بحث این مسائلی که ما میخونیم برای اینه چون کسانی نادرست به ما میرسونن بحث که یه چیزی بدونیم کفر شرک یک مسئله هست بحث این که کسی مشرک میشه مسئله دیگه هست که باید نگاه بشه به موانع شروط نگاه بشه جاهل جاهل نیست تعبیل داره تعبیل نداره مکره مکره نیست باید به این شروطش نگاه, نگاه بهش بکنیم اون خب چنانچه شرع در شرع اومده حالا ان به وقت خودش ان در مقدمه نواقض اسلام به اشاره خواهیم کرد پس اینجا ها میگه جای شگفته که قرآن شده متبرک فقط است. از باب تبرک فقط بخونیم عمل بهش بکنیم سر نماز فقط بخونیم حفظش بکنیم ولی که نگاه به معنای قرآن نکنیم بیا نگاه معناش بکنیم گفتیم آلوسی رحمه الله میگه جای تعجبه من در فقه یه چیزی میخونم در عمل علمای خودمون میرن یه چیز دیگه میگن کتاب الایات البینات نوشته، امام علوسی کتاب الایات البینات فی عدم سماع الاموات عند الحنفیه السادات هدف از این کتاب چی بود اینکه چند تا آیه هست در قرآن شما یه طور دیگه به مردم میگید خدا در قرآن میگه و ما انت بمسمع من في القبور تو نمیتونی محمد صدات مرده بشنونی انک لا تسمع الموتى نمیتونی صدات مرده بشنونی ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم هيك سودم زين بندگان مثل شما هستند لهم ارجل يمشي لهم ایدی یبطشون بها ام لهم يسمعون بها ام لهم اعين يبصرون بها دست دارن زیر خود بیرون بیان پا دارن راه برن چش دارن ببینن گوش دارن بشنون نه کی میگه مرده زیر خواب راه میره همونطور که راه نمیره نمیتونه بیرون بیاد همونطور هم نمیشنوه نمیبینه میگین آیات صریح واضح ولی که علمای ما میگن نه مرده میشنن برو فاتحه سر قبرش بخون برو صداش بزن برو ازش بخوا دعا بکن صدات میشنوه میگه این یه طرف جای شگفت خب قرآن میگه نکلا کلا تسمع الموتا واضح صریحه و ما انت صریح واضح نه فلان عالم رفته نه فلان ولی رفته فلان ولی رفت اون ولی بود برای خودش بود قرآن اون چیزی خطاب که رحمت العالمین اومده توش میگه یه چیز یه طرف دیگه اون فعل ما یه طرف دیگه هست فعل ما که دلیل بر درست بودن و عدم درستی نیست مگر اینکه عرضه بر قرآن بشه گفت که من جایش شگفتم خود اون عالم که فقیه توی فقه میاد موحد مخلص توی عمل که میاد توی سوال کردن مرده میگه عدم اخلاص شرک مثلا میگه توی فقه میخونیم میگه که شخصی قسم خورده یا نت کرده که بره با فلان کس صلح بکنه باش حرف بزنه بس من از اینجا بلند شدم رفتم چابهار فلان شخص مرده بود قسم خوردن که باش کل بکنم برم باش حرف بزنم رفتم مرده بود آیا این نظر من ایفا شده برم سر قبرش وقتی که مرده بود سر قبر فلانی اومدم باید صلح بکنم نظرم ایفا شده میگه به اتفاق فقها نه چطوره میگه فقهی نه عقیدتی بله از لحاظ اعتقاد بله میشنوه از لحاظ فقه نه نمیشنوه نظر ادا نشده به نظر عمل نکردی چطوره میگه این جای تعجبه میگه باید فهممون رو باز بکنیم یکم یکم هوشیار باشیم یکم با تدبر و با تعنی قرآن را بخونیم اینطوری نباشه که هر چیزی به خوردمون دادن هر چیزی بهمون گفتن ما بپذیریم و قبول بکنیم خصوصا یک مسئله ای که اساس دعوت انبیا بوده همه پیامبران هم اومدن به خاطر همین خلقت هم به خاطر همین ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون مثلا میگه جن انس نه فرمان به عبادت عبادت کی عبادت مرده الا لله دین خالص. عبادت خداوند یکتا نه مرده تا عبادت جایز نیست حرام شرک اگر به از مرده بخواد دین خالص مال خداونده جن و انس را برای این آفریده پیامبران هم برای این فرستاده ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبد الله و اجتنب الطاغوت تعبد بدم مردم رو بسیار عبادت خداوند یکتا و از هر طاغوتی میخواد ولی باشه پرستیده میشه پیامبر باشه پرستیده میشه مرده هست بت هست هر کسی بغیر از خدا که از حدش تجاوز بشه درش غلوب بشه درش ازش نهی بکنن انکار بکنن رسول الله صلی الله علیه و سلم از شرک میترسید در مرض وفاتش میترسید چی میگفت لا تطرونی كما اطرت النصارى عیسی بن مريم در من اطرا نکنی غلوف نکنی زیاده روی نکنی مثل نصارا نصارا میگه چی گفته نصارا ادعای فرزندی برای عیسی کردن و گفتن عیسی خداست خدا ستاست خدای بزرگ خدای فرزند خدای روح القدس لقد كفر الذين قالوا ان الله ثلاثه کافر شدن گفتن خدا ستاست خب میام کسانی که منتسب به علمن مردم به اسم عالم می میکنن اما من بر سرشه بر سرشونه ادیبا فقیهن شاعرن میان ابیات شعر رو میگن مثل صاحب برده که اشعار اشعارشون هم هنوز همچنان متاسفانه هست بر دیوارهای حرم در مدینه مثل اشعار برده دعمت ها النصارى في نبيهم قل فی نبیه ما تا آخر ابیات میگه ولکن چه نصارا درباره ایسا گفته تو درباره پیانبر از هرچی چی میدینی بگه یعنی از اونها بیشتر بگو اونها اهل تصوفی که غلوف کردن در رسول الله صلی الله علیه و رسول الله را از حد یعنی از حد حتی صفاتی که بهش دادن از صفات یعنی از خدایی بلکه بیشتر از اون بود اونقدر که رسول الله را واسطه قرار از رسول الله از خدا نخواستن خدا رسول الله را در در صفت علم غیب در علمش در رحمش در خیلی چیزها شریک به خدا قرار دادند مثلا از ابیاتش الرسول میگه ان من علمك علم اللوح والقلم يعني علومة علم اللوح والقلم يعني علومة دیگه هم يكاد علومة علم اللوح والقلم توجهي غلوب ميكونه بعد ميجي چی میگه من لی الوذ به سواك عند حادث العين كي درام جز ای إيه رسول خداك بيش بهش كي درام دارم جز تو که بهش فنا رسول خدا ان اطراء ان غلوب كرسول الله صلى الله علیه و آله میترسیدش لا تجعل رسول الله لا تجعل قبري وثنا يعبد من دون القبر من وثن قرار ندي مرة نفرسي رسول الله را فرسان واسطه قرار میدن ازش میخواهند بعدم استدلال میکنن که بله شهدا زنده اند شهدا زنده اند خدا در قرآن گفت ولی کجا زنده اند عند ربهم ترزقون، لا تقول من يقتل في سبيل الاموال بل احياء عند ربهم درست اینجا گفت بل احياء ولكن لا تشعرون جای دیگه میگه بل احياء عند ربهم زنده اند پیش خدا رسول الله مرد ابوبکر صدیق بر سر منبر ایستاد و گفت آيات القرآن تلاوت کرد انك ميت و انهم میتون تو میمیری محمد حي قيوم فقط خداست شریک داری کسی بگه که رسول الله زنده است میشنوه در صفت حی بودن و قیوم بودن محمد رسول الله علیه و سلم شریک خدا قرار داده لا تترون رسول الله میگه در من اعتراض نکنید انما انا بشر مثلكم قل انما انا بشر بشر مثلكم يوحى الي بشري مثل ما ولی که فرقش در چیه در وحیه با خدا در رابطه است ما در رابطه نبودیم یوحا الی در وحی فقط فرقش با ماست ولی بشر بود صفات خداوندی نداشت حی و قیوم نبود مجیب الدعا نبود و اذا سالك عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان هر بنده از من بخواه استجابت میکنم ولی بنده میاد شرک در عبودیت میاره شرک در عبادت میاره دعوت تمامی پیامبران دعوت عبودیت بود ولقد بعثنا في كل كل امه رسول ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت همه پیامبران دعوتشون توحید بود توحید عبودیت چرا توحید عبودیت چون در توحید ربوبیت مشکلی نداشتن اگر مشکل داشتن اندک بودن خصوصا رسول الله وقتی که مبعوث شد در زمانی بود که اون مشرکین خدای باری تعالی را قبول داشتن به عنوان رزاق به خالق قل لمن ما فی السماوات ولا يقولون قل من يرزقكم من السماء والارض من فسيقولون الله قبول داشت ولی که شرک در عبودیت داشت به همین اهل سنت به اتفاق به اتفاق میگن توحید دو تا توحید در فعل خدا و توحید در فعل بنده توحید در فعل خدا این خدا فقط خالقه خدا فقط رازقه خدا فقط حی و قیومه خدا فقط سمیعه خدا فقط مجیب الدعاست توحید هیچ کسی را نباید شریک خدا قرار بدیم در این صفاتش در فعل خدا هیچ کسی همتای خدا نیست شریک خدا نیست ند خدا نیست خدا واحد قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له و احد خدا کفوی نداره خدا شریکی نداره ندی نداره نظیری نداره یک تاست در فعل خدا و توحید در فعل ما افعالی که ما برای خدا انجام میدیم خدا را درش یکتا قرار بدیم از عبادتی که میکنیم دعا نز، قربانی نماز و روزه هر عبادتی که ما انجام میدیم برای خدا انجام میدیم حالا میخوای تو اسمش بذار توحید الوهیت توحید عبادت توحید قصد و طلب اون توحید را اسمش بذار توحید معرفت و اثبات توحید علمی توحید عملی و توحید علمی هر چی میخوای اسمش بذار یه قسمتش برمیگرده به خدا خدا رو باید تا قرار بدی در خودش در صفاتش افعالش یه قسمتش برمیگرده به تو اون کارهایی که برای خدا انجام میدی نباید شریکتوش دوست داشته باشی کارت باید خالصانه برای خدا باشه این توحید عملیه در عمل ماست اون توحید علمی در علمی که ما به خدا داریم تمامی فرقه به اتفاق یک نوع توحید دارن اونم توحید علمی همش و فقط توحید دارن به اسم توحید علمی فقط خدا اونم خدایی که بیشتر اونها دارن از اهل کلام خدا صفات فقط منفی عنه یعنی فقط خداوند ندارد خدا نمیبیند خدا نمیشنود خدا مستقیب بر نیست خدا نمیدونم فلان نیست جس نیست فلان نیست فقط نفیه چیزی به اسم اثبات نیست خدا سمیع الدعات مجیب الدعوات نمیدونم بصیر نمیدونم رحمان رحیم نیست بیشتر متکلمین نه همشون بیشتر متکلمین خیلی از این صفات را در خداوند نقضش میکنه هرچند گفتم مشکل دارن در بحث توحید علمی در بحث توحید علمی ولی به طور کلی این توحید را قبول دارن میگن خداوند یکتاست در صفاتش مثلا متکلمین میگن الله واحد فی ذاته لا قسم لا واحد في صفاته لا شبيه له واحد في افعاله لا شريك له خدا یکتاس در ذاتش قسم نداره خدا یکتاس در صفاتش شبیهی نداره خدا یکتاست در افعالش شریکی نداره یعنی چی همش خدا خدا ندارد خدا بحث از بنده نیست خدا بند را ما در افعالمون یک نه خدا به طور کلی اسما دارد صفات دارد افعال دارد اسما صفات افعال خداوند خدا درش یکتاست توحید چیه توحید علمی توحید عملی کجاست ندارد این توحیدی که ابو جهل هم داشت این توحیدی که ابو لهب هم داشت ولی نجاتش داشت این توحیدی که فرعون هم داشت خدا میگه وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم یقین داشت فرعون ولی به دردش خورد نه به دردش نخورد یقینش هم به دردش نخورد وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ابلیس هم خدا را قبل قال رب بما این یعنی قول بجسته خدا به کسی دیگه سجده کنم ابن عربی از غلات صوفیه هست میگه که در رأس موحدین ابلیس قرار داره اون کسی که حاضر نشد به غیر از خدا سجده بکنه ابلیس هم خدا شناس ولی که خداوند میگه ابا و کان من الکافرین این جای تعجبه این آیات سریح و این آیات واضح که دلالت بر اخلاص دین اخلاص در دین برای خداوند میده و بعد ما بیایم مشرک به خدا بشیم ضد اخلاص شرک و بیان و ضد الذي هو الشرك بالله ضد اخلاص شرک بزرگترین واجب مهمترین و بزرگترین حقی که برگردن ما عبادت خداونده توحید چون خداوند به خاطر اون ما را خلق کرده هیچ چیزی بالاتر از توحید نیست چون هدف از خلقت همین بوده خداشناسی و یکتاپرستی خداپرستی خداشناسی و خداپرستی چیزی بالاتر از این نیست زدش شرکه بدترین ظلم بزرگترین ظلم چیه شرک بالله عز وجل خب شرک با این همه که بزرگه با این همه که دعوت انبیا برای نقضش بوده و فرستاده شدن برای نقضش ولی امت اسلامی بهش دچار شده چرا بهش دچار شدن علتش میگه میگه به خاطر اینکه توجه به قرآن ندارن تفکر در قرآن کنن بلکه میگه کل قرآن دلالت بر و کون اکثر القرآن فی بیان هذا الاصل من وجوه شتى بكلام يفهم ابلد العام جاهلترین مردم هم میتونه تشخیص بده که کل قرآن بیان همین قضیه است از خداوند از لوط از شعیب از ابراهیم از نو از همه نقل میکنه واعبدوا الله ولا تشرك به شیئا خداوند یک را بپرستید شرک به خدا نیارید عبادت تمامی پیامبران همین بوده ولی که با وجود شما شرک دارید این مردم این مردم چرا ناراحت میشید وقتی که به شما گفته میشه این شرکه این نقض دعوته این نقض اسلامه این نقض اخلاصه این اخلاصت رو نقض میکنه اخلاص در عبادت یعنی عدم شریک قرار دادن کسی با خداوند در اون عبادت تو وقتی که دعات رو از غیر خدا میخوای مستقیما از خدا نمیخوای تو در اون عبادت داره کسی دیگه رو با خداوند شریک میکنی و هر عملی همون که رسول الله میگه من عمل عمل اشرک معی غیری ترکه و شرکه هر عملی که شرک در اون باشه اون عمل مردود برده قال ثم لما صار على اكثر الامه ما صار اظهر لهم الشیطان الاخلاص ويصير تنقص الصالحين میگه اخلاصی که ما دعوت بهش میدیم وقتی که میگیم فقط از خدا به طلب نظرت فقط برای خدا باشه ذبح فقط برای خدا باشه غیر از خدا قسم مخور از غیر خدا مخواه میگه فورا شیطان وسوسهشون میکنه که شما دارید کوتاهی در حق صالحین میکنید شما دارید تحقیر صالحین میکنید شما دارید اونها را صالحین ما پدرانمون آبا و اجدادمون رو مشرک میشمارید اونا مشرک بودن مگه مثلا پدر من مثلا میرفت پای قبل نظم میکرد مشرک بود اون اولیامون اون عالممون که بود این همه مستجاب و دعا بود فلان بود این کارو میکرد اون کارو میکرد میگه که شیطان اینطوری رو میکنه فورا نوارو رو به عقب برمیگردونه پس پدرت چی بود عالم اونجاتون کی بود فلان ولی چطور بود اون کسی رو آب راه میرفت اون کسی نمیدونم فلان کراماتو داشت فلان کارو میکرد میگه الان طوری شده که اخلاص یعنی تحقیر صالحین ولی که ما صالحین رو دوست داریم یعنی اینو میخواد بگه اینجا ها میخواد اینو بگه ما صالحین رو دوست داریم ما اولیای خدا رو دوست داریم ما نیمدیم کسی را تکفیر بکنیم ما نیمدیم کسی از آنها را بهش مثلا به بهش بگیم یا اونها را از اسلام خارج بکنیم ما وظیفه ما اون نیست بلکه ما اونها را محترم میشمریم اونها را عالم اگر اشتباهی هم کردن هر کسی دچار اشتباه میشه جز رسول الله صلی الله علیه و سلم قال وأظهر لهم الشرك بالله في سوره محبه الصالحين، میگه الان شیطان طوری وسوسه شو کرده که اخلاص را در همون خواستن از مرده میبینن اخلاص در همون توسلشون در همون نظر و نیازشون میبینن چرا؟ چون احترام و تقدیر و تقدیس اون صالح توش حبشون نسبت به اون صالح حبشون نسبت به اون آبا و اجدادشون مانع چیه؟ مانع هدایتشون وسیله و ابزاری شده برای ابلیس که اینها را وسوسه بکنه که هدایت نشن و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفین علیه آبان وقتی گفته بهشون میشه اتباع از خدا و پیغمبرش بکنیم میگن که چی آبا و اجدادمون اینطوری بودن ما از اونها اتباع میکنیم این از اموری هست که متاسفانه ما بهش دوچار هستیم و به همش برمیگرده به عدم فهم قرآن عدم فهم دعوة أنبياء دعوت أنبياء عليهم الصلاة والسلام دو قسمه خدا را بپرستید از دور بشید ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله خدا را بپرستید و اجتنبوا الطاغوت از هر طاغوتی شرکی دور بشید دعوت انبیاء دعوت انبیاء همه کلمه توحید بوده لا اله الا الله بوده لا اله الا الله لا اله نفیه الا الله اثباته بعضی آمدن اینجا خبر الله بعضی اوردن موجود بعضی اوردن خالق لا خالق الا الله لا اله خالق الا الله بعضی گفتن بعضی گفتن لا اله موجود بعضی گفتن لا اله حاکم نه لا اله معبود بحق الا الله معبود به حق که پرستیده جز خدا بشه نیست هیچ معبودی که به حق جز خدا نیست ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل خداوند فقط بحق معبود به حق اما اینکه خداوند خالق همه کس این تعریف ناقص از کلمه توحید آیات قرآن کلمه توحید دعوت انبیا کلمه که همه پیامبران براش فرستاده شدن کلمه توحید رو تفسیر میکنه وقتی که ما بیام لا اله الا الله را بیاریم در آیاتی که اومده و ما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدون بفعبدون فاعبدون اینجا خود خبر الله را اینجا خدا مقدر کرد فعبدون عبادت حرف خدا روی عبادت ان اعبد الله واعبد الله ولا تشركوا به شيئا این نفی و اثباته اگر این نفی و اثبات رو دقت درش لا اله الا الله در کل قرآن داره تکرار میشه عبادتی نیست صحیح نیست جز اینکه برای خدا باشه یک و اون هم خالصانه باشه لا اله اول نفی هر چی عبادت نفی از همه کس بعدش اثبات جز برای یک کس اون کی اون کس خداوند یک کس این دعوت پیامبران بود دیگه لا شیطان دیگه وسوسمون نکنه آبا و اجدادمون نمیدونم فلانی و فلانی این کارو میکن قال والاصل الثاني امر الله بالاجتماع في الدين ونهي ونهي عن التفرق فيه فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين وصار الأمر بالاجتماع لا يقوله إلا زنديق ومجنون أمر الله بالاجتماع في الدين ونهي عن التفرق فيه اجتماع بردي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله بعد دیگر آياتي إن, إن هذه أمتكم أمة واحد أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون آيات زيادة در نهی الاختلاف افتراق اشتقاق همه معاني مترادفة تقريبا از لازم معنا اختلاف افتراق اشتقاق شق جدا شد اختلف جدا شد اختلاف اصلی افتراق فرق فرق الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا تفرق علامه بکر ابو زید کتابی داره کتاب جالبیه طالب علم باید بخونه کتاب خیلی داره حکم الانتماع الى الجماعات والاحزاب حكم الانتماء هم خلاصش کرده هر قبل از بکر ابو زید کسانی بودن که به این مسئله پرداختن مثل امام شاطبی در کتاب اعتصام مده به تفسیر روی مسئله بحث کرده چه موقع انسان میشه سنی چه موقع انسان میشه غیر سنی چه میشه چه موقع میشه بر صراط مستقیم چه چه موقع میشه بر صراط غیر مستقیم و ان هذا صراطی مستقیما و لا تتبعوا السبل غیر اون سبل راه چه موقع میشیم راه مستقیم چه میشه از اون راه مستقیم خارج میشیم اون راه افتراق اختلاف اشتقاق مشاققت چه های خلاصه راه در چهار تا راه خلاصه میشه خلاصه اختلافات اختلافات اشتقاقات در چهار تا چیز اولین چیزی که داشتیم اعتقاد اولین چیزی که داشتیم اختلاف و اشتقاق و انشقاق و افتراق در اعتقاده صحابه بر یک اعتقاد بودن خوارج جدا شدن علما را حکام را تکفیر کردن عثمان رضی الله عنه تکفیر کردن خونش ریختن بعد علی را تکفیر کردن بعد معاویه را تکفیر کردن کارشون بود تکفیر کردن و خون ریختن و خروج بر علیه عثمان یه طرف بود بعد علی بن ابی طالب نهروان و غیر پیش اومد خروج بود کار خوارج بود خوارج کارشون درست بود حق دوتا نمیشه یا خوارج درست یا اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم ما یک مسئله برای درش توجه بکنیم امر به اجتماع در دین حاصل نمیشه جز این که به اون ریسمانی که خدا برای ما فرستاده بهش بچسبیم چنانچه اصحاب رسول الله چسبیده بودن آمنو به بمثل ما آمنتم بهی فقط احتدو اگر ایمان آوردن مثل شما و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین و المؤمنین کسی مشاققت بکنه اختلاف بکنه بیان بر خدا و راه غیر از اصحابش رو بگیره المؤمنین چون وقتی که قرآن نازل میشه که مؤمنین غیر از اصحاب نبوده و یتبع غیر سبیل المؤمنین راه چیه نولی ما تولا و نسلی این راه چیه صراط مستقیم غیر مستقیمه پس وقت ریتمان را بگیریم قرآن و سنته اون چنانچه اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم گرفته بودند فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد این راه هدایت فقد اهتدوا این اجتماع بردینه غیر بر این اختلافه رأی خوارج را گرفتی خروج تکفیر تو خارجی اگر تو اومدی نقض آیات اثبات قضا و قدر کردی تو قدری اثبات جب کردی تو جبری منهج صحابه اینه وقتی که عبدالله ابن عمر چنانچه صحیح مسلم داریم خبر معبد جوهنی بهش رسید که شیخ جعد بن درهم و جهان بود که گفت که ان الامر اونف ام جدید حادث خدا نمیدونه که خدا بدونه که از خب که ما میشیم دوز ما میشیم خدا میشه ظالم چطور ظلم خدا داره خلقت میکنه ما خودمون خالق اعمال خودمون خدا کاری نیست قدریه به وجود اومدن که بعد واصل اون عطا می فکر گرفت خب این معبد جهانی اومد عبدالله بن عمر چی گفت قال علم انی بریء منهم و انهم براء منی من بریم اونا از من بریم ما یه طرف اونا یه طرف ما بریم این فکر فکر چیه منحرف حالا میخواد واصل ابن عطا باشه یا میخواد هر کسی دیگه داشته باشه این منحرفه این افتراق بر دینه از دینه این افتراق افتراق اعتقادی پیش اومد نمیتونیم جمع بشیم ما یک سری کنید ما برای خودمون سنی بودنیم خودمون تابلو داره برای ما خط قرمز ماست حالا خونمون ریخته بشه بمیریم کشته بشیم هر چی میخواد بشه دعوت انبیا هم این بوده خط قرمزمون مشرک نمیشیم شک به خدا نمیاریم خط قرمز ماست عبادت جز خدا نمیکنیم فقط خداوند یکتا و پیامبرمون و اصحاب برای ما محترمان، خط قرمز ماست اعتقادات ما دین ما دینی که اصحاب برای ما رسیدن برای ما محترمه ما این خط قرمزای ماست برای خودمون آبا و اجدادمون برای ما کشیدن نه اینکه ما پیروی کورکورانه چشمون ببندیم بگیم نه تقلید کورکورانه نه این دعوت خداست این خدا میگه رضی الله عنهم و رضو عنه این خدا از ما خواسته خدا در قرآن میگه امهات المؤمنین مادران ما از مادرمون رو راضی نمیشه کسی به ام المؤمنین عاشق چیزی بگه راضی نمیشیم کسی به ابوبکر صدیق و عمر خطاب چیزی بگه راضی نمیشیم منکر بر ما این خط قرمزای ماست این خط قرمزای اعتقاد ما وجود ما هست حالا گفتم با هر نحوهی بخوام از دنیا بریم و بمیریم مرگ حق امروز نشد فردا یک وقتی میاد دیگه مرگ به سراغ انسان ولی این چیزی که ما هدی قرآن رو روش یافتیم این دعوت قرآن رو روش یافتیم اینو باید بهش بچسبیم این امر خداست و اگر بیراهه رفتیم اینو نقض کردیم نقض قرآن رو کردیم ما این بر خودمون اینجوری میبینیم وقتی که بیام سب اصحاب بکنیم این بیراهه هست اینو قبول نداره این رأی خوارجه این کار خوارج این کار معتزله است این کار افترا این افتراق دردی افتراق دردی نکنه، یک افتراق پس اعتقادی داشتی این اعتقاد هرگاه شخصی به خودش در اعتقاد آزادی مطلق داشت آزادی عقلی داد که نه من میتونم خلاف قرآن خلاف سنت اعتقاد داشته باشم این منحرفه چون اعتقاد یک مسئله غیبی هست نمیتونیم بهش دستیابی پیدا کنی جز با خدا باید بگه خدا باید بگه که میشنوه یا نمیشنوه تو نمیتونی فهمی تو خدا را ندیدی مثل خدا را ندیدی با توجه به ارسطو گفته خدا جسم و جرم و حجم و وزن و فلان نیست تو نمیتونی بگی خدا میشنوه یا نمیشنوه خدا گفته لیس مثل شی و هو السمیع البصیر تمام شده خدا گفت میشنوه میبینم ما خدا را ندیدیم مثل خدا را ندیدیم خدا میشنوه تمام شده این اعتقاد ماست تسلیم امر خدا اگر اومدیم نقض کردیم گفتیم خدا نمیشنود یعنی قرآن رو نقض کردیم این افتراق افتراق یا تحذب همون یک حزب کل حزب ملده لديهم فرحون و حزب شیطانی که خدا یاد میکنه این تحذب همون افتراق وقتی که در اسلام یک حزب یک گروهی خوارج گروه بودن دیگه حزب بودن هر گروهی هر انجمنی هر نمیدونم فرقه هر نمیدونم دسته و باند و نمیدونم هر چی میخوای اسمش بذار حزب باند گروه تیم هر چی میخوای اسمش بذار گروهی اومدن اساسنامه ای برای خودشون گذاشتن غیر از اون اساسنامه ای که قرآن و سنت برای خودشون اصولی گذاشتن غیر از اصول قرآن اینجا افتراق پیش میاد حالا گفتم یا افتراق اعتقادی یا اختراق سلوکی رفتاری مثل تصوف ما تصوف را قبول نداریم اصحاب طریقت را قبول نداریم اونا جیب مردم را خالی میکنن قبولشون نداریم اونا به مردم پول میدن تعریف مینویسن قبول نداریم قبول نداریم راهمون این نیست اونها برای خودشون روش ها و اذکار و اوراد خاصی دارن کتاب های خاصی دارن اذکار اوراد خاصی میگه یکی میگه تو خواب دیدن یکی میگه وحقت شده دین از خدا میگیری اگر کسی بگه من تو خواب دیدم بیاد مردم تشریع بکنه فلان ذکر این ادعای نبوت کرده این کفره این نقض اسلامه دین که با خواب ثابت نمیشه دین با وحی ثابت میشه انما انا بشر مثلكم یوحى الی وحی فقط دین با فلانی که تو خواب دید که دین ثابت نمیشه دین به وجود نمیاد این افتراق در دین این چیز ما نداریم در دین خودمون این افتراقه هر سلوکی که ما گذاشتیم خارج از راه رسول الله صلی الله علیه و سلم طرق مختلفی اومدن برای خودش شخص قادیانی قادری تیجانی فلان فلان فلان فلان دسته گروه تشکل برای خودشون نکنید تشکل اینجا تشکلی هست مدرسه هست ما در امر دنیا رسول الله میگه انتم عمل اعلم امور دنیا کن امور دنیویه انجمن میخواد معلمین باشه نمیدونم انجمن نمیدونم دانش آموزان باشه شهر مشکل نداره با انجمن یا تیم فوتبال اگر اون تیم اون گروه بیاد در دین افتراق بکنه بر یک اساسی که توی قرآن سنت و نقض بکنه افتراق بکنه اونجا هست مشکل ایجاد میشه شاید این افتراق اعتقادی شاید رفتاری و سلوکی مثل و شاید سیاسی باشه شاید سیاسی افتراق سیاسی یک امتی یک گروهی یک خلیفه راشد حکومت میکنه بعد حالا میخواد خلیفه باشه یا میخواد حاکم یک از کشور یک کشوری باشه مسلمان باشه حاکم مسلمان باشه از لحاظ اعتقادی هم هم یکی هست ولی که اون شخص برای رسیدن به سلطه یا اسقاط اون حاکم انقلاب سیاسی در اونجا توطئه میکنه یک حزب سیاسی میسازه که هم دیگر رو بکشن این افتراق دلیل قبول نداریم اون چیزی که شد در فلسطین حماس فتح و اون اسکس اسم خودشون گذاشتن سلفی های جهادی وقتی که جنگ و جدال ها شد و خون کشتار ها شد جمع جمع شده میشن بیش از 200 نفر در مسجد ابن تیمیه حماس اومد بمباران کرد کل اون اشخاصی که جمع شده بودن رو کشتن حماس اومد اونا رو کشت اون کسانی که به اسم سلفی جهادی به قول خودشون جمع شده بودن رو کشت حالا ما کار نداریم حالا خودشون میگن حماس میگن نه اونا تکفیری بودن اونا خواستن توته بکنن و به ضرر مسلمانا میشد و اونا خواستن به اسرائیل حمله بکنن و نمیدونه فلان بکنن ما کار به این قضیه نداریم حال مسلمانان وقتی که عاقبت حزب یکی به اسم فتح و یکی حماس و یکی نمیدونم علان و بلان و وقتی که احزاب باشه که به جور هم دیگه بیفتن خون هم دیگه را بریزن ما این چیز را قبول نداریم این افتراق سیاسیه شاید از لحاظ اعتقادی بگن ما یکیم ولی که وقتی که یک انجمن و یک کتله و یک گروه جمع میشن که برادران مؤمن خودشون رو بکشن یا تکفیر بکنن و به جنگ و نبرد با آنها برن ما این قبول نداریم دینمون از ما کشتن برادر خودمون رو نخواسته بلکه منعمون کرده بلکه من کرده که ما راحت به کسی بگیم کافر من قال الاخی یا کافر فقط با بی احدهما نهی کرده حتی اطلاق لفظ کافر نوع چارم افتراف که رخ میده تعصبات مذهبیه به شخص میگی با جان این حدیث رسول الله اینجا رسول الله صلی فرموده میگه نه امام قرشی مطلبی شافعی اینجوری گفته تو بهتر از امام شافعی میفهمی تو بهتر از مالک میفهمی تو بهتر از احمد حنبل میفهمی واجن رسول الله صلی الله آله حدیث سنت اینجا هست که افتراق پیش میاد خودش داره جدا میشه ما خودمون جدا نکردیم ما ما همچنان سفت محکم عضو علیها بالنواجه سفت محکم چسبیدیم نه کسی را همچون که ابن تیمیه میگه با اجتهادات نه کسی تکفیر میکنیم نه کسی تبدیع میکنیم نه کسی تفسیر میکنیم ولی که میگیم این راه بدعته میگیم این راه شرکه این راه کفره این راه افتراق تفرقه و خداوند نهی کرده و به حبل الله جميعا ولا تفرقوا تفرق نکنی تفرق و تعصب رخ میده تفرق با تشکل احزاب سیاسی که بیام همدیگه رو بکشیم و بر ضد همدیگه توطئه بکنیم رخ میده تفرق با ایجاد گروه ها و سلوک های خاص و رفتارهای خاص و بیعت گرفتن از همدیگه این شیخ برای خودش بیعت میگیره اون شیخ برای خودش بیعت میگیره اون بیعتی که فقط برای حاکمه این بیعت گرفتن ها بدعت در دین افتراقه افتراق با با شرک در دین خداوند و در توسل و در تحریف اسماء صفات خداوند اینا رخ میده این افتراقه این چهار دسته افتراقات ما قبولش نداریم ما یک راه را میگیریم و اونم صراط مستقیمی چنانچه که رسول خدا صلی الله علیه و سلم و اصحابش متمسک شدن ما راه اونها را میگیریم و نگاه مخالفین خودمون در دین نمیکنیم امر الله بالاجتماع فی الدین و نهى عن تفرق فيه فبین الله به بیان شافیا بیان شافی و واضح خدا کرده و نهانا ان نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا نهی کرده که مثل کسانی باشیم که قبل از ما بودن پیامبران فرستاده شدن و هلاک شدن فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فلا و ربک لقسم به خدا ایمان ندارن خوارج ایمان ندارن قدریه ایمان ندارن جهمیه ایمان ندارن معتزله جز اینکه یحکموک فیما شجر بینهم در اون اموری که اختلاف شده تو را حاکم قرار بدن فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول تجي بقرآن السنة فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا در نفس خدا احساس حرج نکنن سنگینی نکنن چرا پیامبر اینطوری گفت چطوره من نمیفهمم جور در میاد با جامعه امروز جور در حجاب با جامعه امروز جور در میاد ریشه با جامعه امروز جور در میاد پیراهن با جامعه امروز در میاد همش جامعه امروز شده همش بهانه تراشی شده با این علای کلمه توحید نمیشه با این اعتصاب به حبل خدا نمیشه اعتصاب به حبل خدا سفس محکم چسبیدنه چنانچه رسول الله صلی الله علیه و سلم اما اینکه بهانه بتراشی اینکه جامعه خود را جدا بکنی از اون جامعه که بگی جامعه عوض شده اینو همه بهانه اینا همه افتراقه اینا همه خودتو از دین جدا دونستن از اون دینه که خداوند حکیم خداوندی که دینش محکمه قضاش محکمه شرعش محکمه که لا تبدیل هم توش نیست تغییر هم توش نیست کسی نمیتونه دخالت بکنه توش جز خود خداوند که تمامش کرده کاملش کرده کسی نمیتونه نقدش بکنه ما نمیتونیم درش تصرف بکنیم ازار نظر بکنیم خدا هست تصمیم گرفت بر رسول الله صلی الله علیه و سلم که امت چنین بکنن کسی اومد خیر از این راه را تحسین کرد این راه راه گمراهی را پیش گرفته و یسلم و تسلیما باید کاملا انسان تسلیم امر خدا بشه تسلیم امر خدا و پیغمبرش بشه زنی اومد نزد ابن مسعود گفت ابن مسعود تو گفتی ملعونه زنی یعنی که ابروشو برداره گفت بله ملعونه چطور لعنت نکنم کسی خدا لعنتش لعنتش کرده گفت کجا خدا لعنتش کرده گفت برو قرآن بخور رفت خوند اومد تو صحیح مسلمه رفت خوند اومد رفت خوند اومد گفت نیست نیست گفت بله هست اگر میخوندی میدیدی میگه خدا نمیگه ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا بعضی از سفها جهال میان میگن نه این در مورد فیه در مورد غنیمت در مورد فلان و العبره بعموم اللفظ ابن مسعود دیگر اصحاب این چنین فهمیدن و ما اتاکم الرسول این آیه نداریم و ما قل اطیع الله و اطیع الرسول چیکار میکنید دستور خدا و فلا و ربک لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر فلا و ربک لا یؤمنون خب این آیات رو چیکار میکنید این همه آیات در اتباع رسول الله صلی الله علیه و سلم راه رسول الله را گرفتن بعد بیا بگیم که نه زمان رسول الله فرق میکنه الان فرق میکنه نه خیر فرق نمیکنه دین خدا یک دینه دین خدا عوض نمیشه دین خدا تمام شد دیکەسی نمیتونه رش دخالت بکنه و نقض بکنه قال وذكر انه امر المسلمين بالاجتماع امر امر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه ويزيده وضوحا ما وردت به السنه من العجب العجاب دیگه اون چیزی که در سنت اومده دیگه زیاده فانه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بالسنه فسيرى اختلافا اختلاف فعليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي حديث زيادة از رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود افترقت اليهود الى 72 فرقة وافترق النصارى إلى 73 فرقة وستفترق أمتي إلى إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هم يا رسول الله قال ما أنا عليه اليوم أنا أصحابي قال وذا روايته وهم الجماعة بشكل يوضح الصحابة روايات مثلا ألبانيا ما بتعطيهش مثلا ذات السلسلة سيئة أو كما قال عليه الصلاة والسلام ما أنا عليه اليوم أصحابي همه متفرق میگن شما ها خودتون بهشتی فرقه ناجیه بقیه جهنمی خیر کی میدونه که بهشتی که جهنمیه راه رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه شخص همونطور که با زنا با دوستی مستحق عقوبت جهنمه شخص با بدعت گذاری بدعت گذاری در دین چه با فکر چه با اعتقاد چه با عمل بدعتی در دین بیاره این مستحق عقوبت ناره نگفت خالد مخلد در جهنمه امت من امت منه میگه امت من امت محمد مفترق میشن افتراق میکنن عاقبت این افتراق چیه کسی که هدیش بر خلاف هدی رسول الله و اصحابش باشه چیه جهنمی بودنه یک فرق فقط هستن که مستحق عقوبت نیستن قالوا من هم یا رسول الله كلها في النار الا وقالوا من هم يا رسول الله سفهم لنا يا رسول الله قال ما انا عليه اليوم واصحاب ما انا عليه اليوم برای اون روز و برای این روز اون چیزی که رسول الله برش بود اون کسی که خودشو گذاشت تحمل و تثبت و ثبات قرار داد خودش ثابت قدم قرار داد بر هدی رسول الله صلی الله علیه و سلم اون شخص نجات یافته است ولی که الآن بهانه شده میگه ثم صار الامر الى ان الافتراق في اصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين اگر اومدی افتراق کردی در این فقیه این عالم اگر اومدی این خلاف حدیث را گفتی به مردم خلاف اعتقاد اعتقاد گفتی اشعری اعتقاد گفتی معتزلی همه ازت میپذیرن هیچ کس مشکل نداره ولی گفتی سلف گفته نه سلفیات رو روان سلفی ها نمیدونم خوشکن سلفی ها نمیدونم هیچ دینی مشکل نداره هیچ اعتقادی مشکل نداره فقط سلفی ها مشکل دارن فقط کسی که عقیده سلف داشته باشه مشکل داره چرا چون فقط یک چیز رو قبول دارن و اونم هدی رسول الله صلی الله علیه و سلم هدی غیر رسول الله باید مشکلی نداره قال و صار الامر بالاجتماع لا يقوله الا زنديق ای گفتی اجتماع بر دین بکن بدو به دین بر بگرد افتراق نکن اختلاف نکن میگه ها این زندیقه این ملحده این مرتده این اومده مذهب من خراب بکنه این لا مذهبه این بیدینه اینو میگه ازش بر حذر باشیم این جزء اصل دوم از اصول سته اینجا میکنه سبحان الله و بحمد صلی الله علی محمد و علی محمد